sepatu putih. Rambuté ireng. Cuma tengah ana putih kaya blekok wae. Ku arep kuwi gak ana semir, tak kapur. Wah, tutuk omah sih adem, halus delokane. Bareng mlaku no aspalan panas, panas rontok. Boleh kaya sepatu panun. Walah, lah. Ngene lek petuk wong ndi wong Karangrejo Gang Papat nomor 6. Dieling nyemak wis lali suwe gak kepethuk aku. Oh iya blontang ya. <laughs> Waduh kok pecut. Ayo liwat ndi kan saiki? <laughs> Ayo. Ayo liwat ndi? Durung metu wis kerasane. Kok iso aku nggo pecut gak nggo pecut iki urusan gue. Kamu kero iku wis rong wulan mulang gak aku ayo. Kati liwat ndi lagi? Gak liwat ndi ya tak pecutin kok ngene <laughs> kok ni. Kok ni mosok karo. Nggo pecut e tilapon. gak gepuk anakmu <laughs> lho aku iki lak elele tau dadi blantik sapi ta lha pecut kok digowo ngiring oh ngiring wedhus iki wedhus akeh wedhus bening wedhus iki ndi lho wedhus cipas iki kok akeh kok nipen-nipenen ta ya wong jaga toko cek jarine wedhus iki ngene abur ta wis gak metuk-metuk, metu pisan kon takokno pertanyaan dhe ganca Rasa itu mau wedhus peno. Rencana ngono. Rencananya ngingu pedus. Ngingu pedus. Kamu nanya objeknya apa saya ikut orang ke pedus? aku saya ikut objek. Gak tahu normal. Oh ditagi uang ngah. Eh, kau tak tahu tu. Nih dulu apa TV sore kau tak kan dani? Pokoknya gak ngersu lo pak. sembarang yeah. ngerti ngersu lo, aku boleh tadi lanam nih. tapi aku daya upaya sampai di mana? Nih, Kau ngurip iku nek gak daya upaya, mati pangane. Iya, mosok setahun gak iso minggat kira-kira. rencana aku kapan nang Diego lagi. <laughs> Kau ni keling buangan wong asing aja. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, panjangnya aku dengar nopo murid pun dek gak daya upaya. Loh, ketinggalan. Jalan singkari lho, mesti iso nutup no. Yo mesti tak tutup. Ambil oh. apa? Hah? Tutup ambil apa? Ambil laraan. <laughs> Kencangan lo kota mati ya daya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut jane iso lancar mm banyu kok dilekno sing buwanter. Ya. Lah lah wis bandar. Lah terus wedi ku di diimpet ngono lha diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe ku. Oh iya lah nek waktu bayaran. Ya njaluk kali ngono. <laughs> Lah padha brengi kuwi Pak Mujae. <laughs> Wah, kon niku wis padane apa tok Ya dolen golekno lebon ya. Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho. Dari puno tau nyewano jalan hmm. jaran barang. Iya, aja. Matretes. Oh, iya, sik buru iki nang tretes barang. Jalan puno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. <laughs> Jarane oh. ngono ya mbeli tuh nek jaran iki. Jaran lebon. Hmm, jaran lebon. Dino setorane piro? Gak tentu, kadang-kadang ono wong luar negeri. Iya. Iya lah. wong turis. Iya. Iku kadang-kadang pemasukan iso 3000. Sedina 3000. Terus disetorno nang sing gerejaran pira? Eh, eh, ya kadang kadang-kadang kadang tak cicil koyo abang panci. Ya disetor kabeh. Ayo sing temen ya. Ya tak setorno. Piro setorane ku sing temen dadi kanggo peno. Terus pakane melok peno. Hah? Pakane jaran melok peno. Pakane jaran. Iya. Iga melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin? Mangane melok peno. Terus ikune ne ya apa? Apa ne? Ikune apa ne? Uang makan pernah iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan pernah iku. Iya, saiki upamane lebone 3 3000. Aku ngapek 10%. Wo. Oh, Dadi aku oleh 300, 300. Tapi lah enak ta, lah sehat wong nyewakno jaran. Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iku wong turis jarang mrene. sing lemes ae pak sembarang lek eh. lemes ra nyambut gawe lancar ta iya pak jene ono londo teko wis langsung papak lho sik buri iki kon tak kandhane nek londo tuwa sik kena diatur oh soalnya gawani banter gawani banter tuntun ah. kate londo tuwa go go sinyu sapa cerek iku ra apa londo tuwa go sinyu londone takon numpak sinyu numpak aku lah sedih Ya apa ini? Lah sing gak ru lah sakno aku lah. Ya apa lah gak ngaru kan Wah, ya enggak, ya sewakno jaran maneh nang kanca peno. Iya. Tapi milih sing tua-tua ae, peno cek gak ngedutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom pasoro ngono. Lah iya, kadang-kadang lek ditumpak isinya nih Aku iki ngetut buri. Oh, tapi lah genah ta? Lho genah genah, lah nek jarane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong tetemburi kala. Lho, amre peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sakparane jarno. Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong tetu delok 3000. Ilang no jalan situ. Kene ku ya apa sih kene iki? tak masjid no iso terus jalan. Lah saiki carane jaga kesehatan nek ketemu jarno aja ono burine iku salah-salah yo. Ya. iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Kon seneng nek aku dicaci jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegege ndelok ya. Kok prasaku setempel. Setempel wong tapel kuda kok. Setempel ngawur ae kon iki. Ya golek objek liyane ja. opo ngono lho, apa nang telaga sarangan kono. Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo gelek rono. Lah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku pancen kurang. Iya. Yo golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing kejutan jaran hmm. Imar ditekakno. Heeh, terus terus jaran jaran iku lho sing gede. Sing gedhe jaran Teji. Iya, jaran Teji. iki nyelompono jalan lak malah dadi kebon binatang aku. Lho carane supaya lari. Iya, tapi nek gak ono nyewa kabeh opo, Sik coba. Wis ngene iki mangani gak sepiro, sewane gak sepiro wis gak. Lah saran kepange. Hah? Saran kepang, wis akeh enake gak gak peng, gak ono pengeluaran ya. Saran kepang. Lah sing numpak iso opo. Masa ono turis numpak saran kepang. Kok iki apa? Paling-paling digawe rusuh anakku dhewe. Lah ya iku ae lek panjene kena hmm. gawe dhewe ya liwat gang-gang terus iki muka iki dicet. Dadi kan oh. oleh penarik dicet. Foto ciut. Heeh. Bari bahasane terus gambar diambakno. Heru ah. ciut digedhekno. Nah. Iku kok iso laris peno. Terus aku dhewe sing mlaku. Iya. Terus kepethuk bojoku. Kok <laughs> niku jenenge? <laughs> Kepethuk bojoku tur bojoku panggling. Kalau itu Roma turu jopo aku. Komision tengah itu nih. Eh, kau ni kau kekaisaran apa niat megat no aku. Ayo konco lek urun-urun rembuk baik diterima. Wes ngira ngono objek gambar mari. Lah nek gambar iku ono. Ono embung. Ono pinggir embung gedhe. Heeh. Golek triplek, triplek. Golek sumba ojo cet. Lah apa? Lek cet engko larang sumba dhisik. Iya. Nek premis kan gak sepiro. Gak luntur ngono ae. ya <laughs> tambahan teh akeh lho. <laughs> Dijasari iki pertama yo cet, lagi pelabir meni. Dimeni dhisik. Mati dimeni. Gambar wis enggak merapa senengane wong kota kono rungokno dhisik cok omah rungokno. Wah, cok omah di di rungokno. Cok omah kan. Iya Oleh sak kutho lak wis engko iso ro kesenengane wong kutho kuno Ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. <laughs> Tapi wong pesen iku macam-macam. Iya. Yo lengkap. Bulan skap. Iya gunung-gunungan. gunung-gunungan. Iya. Kuwi iso ngamar gunung. Iso. Gunung kuwi apa warnane gunung? Modele kaya cacing ngono ya. gunung iki lak wongkul ta. iya gunung yo warnane iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru pandangan niku rada adoh. Adoh. Hmm. Nek ijo, nek ijo ide. Lah iki hmm. abang nemen iku. Nek abang iku gunung mari kobong. Ndi <laughs> ana gunung abang. Ayo ah, Gunung Abang. Lah iki jane Gunung Ireng Palang Abang Palang Kuning iki. Iki Gunung Abang iku. Iya tapi gak kayak palang-palangan. Kon niku yo. Gunung Abang iku gunung sing dicentrong matahari. Hmm. Esok, esok. Wong kon gak tau melajari ilmu jiwa iku. Loh kok gambar kok ilmu jiwa ya? Iya lah, ini diapun lah, gak ada gambar. Oh iya, percaya lah kenalmu jiwa ini, dua tahu dua penyakit jiwa. Iya, ini lah opnama. <laughs> Kondiku ya apa? Sementara ini objek apa, sing gak nyalai karo konco, gak bisa gegeran kegeran. Anak pernah lah, wis gede ya? Wis. Itu ya apa ya? Apa? Kayak aku mari. Hah? Kayak aku. Lah kok kula anak ta ya? Ndak ngono, wis tak rabine hari, wis gampang penunggu tak gak nomah. Sing ndi? Ya anak penal ini. Wong kabeh lanang kok. <laughs> kon iki ngarepno tini wis kuat ta <laughs> kon niku wis duwe umur luwe ta Are iku yo 30 lah deke 20 lah wis cukupan iya 50 kabeh kok nyambut gawe <laughs> umur lah telung bolo ta terus lah umur ini rong bolo rong bolo lah seke teke nek dia cocok ya seke cuma seminggu sampai telung bulan iya lah mau macet Oh, iya lah mau macet Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lagi gilap gila ae ta. Kak, pokoknya aku gak apa-apa, Cak. Kan mikir dini. Lep nak dati murah tua aku lah. Alah, sampe kenaan aku kene, Pak. Enak, aku ditelatu wong. Loh, pekor apa? Pejo, sih sampe aku balik mana. Sampe aku ngga ilmu apa sih? Ilmu gendam lah. <laughs> Ilmu apa? Lah wedhus ditero kok balik maneh? Saya lak iso mendol ta. Lah kok iso balik maneh? Sampe dodol wedhus piro wedhus pancet situk didol mumet ta, Pak? Lha iya wong wedhus e omah lho, iya ta. Yo eman, nanti sakno iki lak bendarane. Ah. Tapi yo aku yen celat wong, Pak. Iya, tapi dek pinter kok. Lah kok gak jawab? Wedhus e balik mrene. Waran kangen ambek papine mulai-mulai. <laughs> Sakjane bapakne wedhus aku iki. bakat. Lah terus kon guneman opo? ku pinter masih ditul balik. Tak eh. hmm. Sampai masih wong itu karo gak ketengerong. Wes putih marun tutuk omah dicet ireng. Hmm. Ditul maneh. Marun balik dicet maneh coklat. Iya kan nih cari uangnya malah male. Iya tapi biaya ya ke. <laughs> Buat cat lah kacet dikai bensin lah. Untungnya tau gue kacet gue korek. <laughs> Kok wis mari tak kai bensin terus dikorek. Mari jadi wedus matengan kali ya. Lo <laughs> kok dikak. Iya. ngene lho Cak. Ya, Pak. Ana iku, Pak. Dodol pedo saiki. Iya, tu wis saiki elek apik wis opo jari awakmu. Nek pedes iku wis didol, gak usah, Pak. Wis hmm. balekno, Cuk, dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta. Iya, balekno ini. Lho, aku sing dikongkon. Lah, Aku mosok iso umur dikono gedene. Amri entek perkara nih Ya apa? Wedhus iku blenek kan om. <laughs> Tawan muruki ngono mas. Lah mesti sanjai ringgis lak ngene Ya gak apa-apa wedhus sing ya hmm. mari ngono gawe tunggenane bapakmu kapan-kapan ngene ya kan. Lho sing ndi? Bapakmu. Bapakmu bapakmu sing kono ngalapati gua. Kon iki jare kabeh dadi oh, makmu la tambah. Ombah. Ombah e wis ketemu barang. Apa barang mesti dol ya tolo ya apa? Gak apa-apa pisan ae gak apa opo Wong tolong gak selametan kono lari lo ta iya. <laughs> Ya sapa ya coba tok relai ku jerone ya mrang moring. Ya lek kate omongan mbek kanca jek man gadung entah ta. Open demi gadung entah iku pelu. Mosok sih ngawur ngene. Iya ya tolo. Iya cocok oleh. Yo. Masak digoreng dipetok entek. <laughs> Jangan apa dek kacangan. Ya gak mikir ngono. Eling ngono nduk tuban pian. Iya iya. Udan udan. Lah ngono apa ngono? Ono kulit kendang gak kanggo lak garing ah. Ditunu. Wah ditunu dipangan gurih marun diombeni banyu entah. Oleh rong jam metu untung. <laughs> Mekar Pak iku Pak. Iya gayang selang. <laughs> Kok tepat wae. Eh, Sekolah wis apa dhisik? Wis tutup ditakoni cacakmu. Aku. Hmm. Aku wis gak sekolah ya telo tapi ya. Sekolah tak jalukno leren. <laughs> Sampai sekolah jalukno leren. Kok sekolah njaluk lernya opo? Kon lak sik dhewe Jinasa jenazah ta? Lho, sekolah. Dijasa. Iya nutukno, tapi ya hubungi opo bapak ya wis aku pas bandani. Ya opo? Jane lek arek sik kuat usahno nutukno, tapi lek banane gak anu gak iso meksa. Aku berusaha golek penggawean yo to. Lah ya opo sekolah lulus saya gak iso nyambit gawe, coba pikir. Ya ijazah saya akeh iki. Piro? Piro? Kok Kon lak tau mblodir to. <laughs> Apa? Burdil ta? Ah, sekolah burdil. Ah. Sekolah burdil. Modes. Ah, untuk modes. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetik iso. Ngetik kan mbek iso. <laughs> Oh, saking apa le ya? Diji cepole iki arek iki. Panjeni yo. Arek lek dibandani donya ku entek ya. Lu dibandani pengetahuan sampe besok gak entek. E. Lah mulo iku. Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso mbales paru wong tuwa lho. Iya. Dendam. <laughs> Wes putih, wah, ada pun bapak itu bungsu lah, bis. Balas dendam. Saya kira banyak ni. Kak nyambut gawe yo, hmm. usaha hmm. penggawean dek nambah pabrik-pabrik kacang dah. Hmm. Soal bapakmu ini lho, pernah lah nyambut gawe Nyambut gawe apa? Lho cari wis jenis bengi. Jenis bengi apa wong lho, kodok? Golek kodok, gaya selang-seling tadi. apa? Iso lho Pak aku di storno Pak nang rumah kan. Iso. Pak saiki larang ya Pak. Saya mandi storno Jepang Dewi larang ya. Mau sih? Wah, enggak 10. Nuk kene murah. Hah? Empat pesawat mbak 10. Heeh. Lah numpak pesawat ya nggo kodhok iki. Iya. Kodhok iki ya kena sih. kena. Ya kena kena bayar pisan. Pokok dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku nggo kodhok sak kampung ta ya apa nang Jepang iki. E? Lho gak ngono lek gelem kirim rono dhewe umpama hmm. sampai produksi kuno iku gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gale mati Pak nggo niku durip. Gak oh. gelem nek mati lho kono. Lah terus lah sanggup banyu barang. <laughs> kok niku ya apa aku mrene nggowo ember ta bare kodok iki iya sakan ana tempat saiki pak aku ya kabeh nang Jepang panjene ya oh, nggowo kodok gak kake perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki lho kayak penukaran sandal plastik ya aduh eh, pak ya mesti sandal gak oleh duit kan lho pak penuh nyambut gajah atau atau kayak emang guyon ya lalu hmm. penuh gelem golek kodok setoro nang kini kini ya no iya anak penuh kau nyambut gajah sebab lek wong lurunya nyambut enteng lah iya iya penuh anak omat Ya dodol dodolan. Oh dodol apa ya? Wingi dodol katokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ae. Lah meracang menawa kok kok dipoki ae. Wong iki dhewe ya ngono. Rewang to, rewang, Pak. Lah kon wong tak waran. Lah kok diatur, menjaga kesehatan namun wis tuwa. Lho, mong sik. Iya. Apa cepat-cepat ae. Rasakno wingi, pasombean. Panjenengan aku ya dulur sesek menawa. <laughs> Mulane kesehatan Joko, Isuk-isuk mlayu ngono lho. Iya. Mari kuwi sak kilo, rong kilo, 10 kilo. Lah hmm. fisikku koyo ngene ya apa carane? Mlayu rada gak kuat to. Lho, ya ngganti dik mlaku dhisik. Jam piro kira-kira? Ketak eh paket mlayu maneh. Paket maneh ketak, woi maneh. Tambah banter ya. Dadi gak mlayu-mlayu ngenteni diketak ya. Iku gak kesehatan iki. Iya nek gak diloro setep ngeblak mati ya. Ya enggak mlaku ae biasa kok. Mlaku ya. Lha terus hmm. nek panjenengan anak peno kaya mbiga tak jake wis. Iki ono borongan graji. Ya apa sih aku jak graji? Lah parek wedok kon wuri graji. Iki lho nyeleti kayu-kayu sing wis oh. sing teko piro ngono lho. Iki panjenengan duwe lulu kok nek duwe ijazah pembukuan. Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, kak? Oh, aku seseng sing duwe. Lali ae ya. Pembukuan. Lah eh, bapak meru aku. Pembukuan ero bapakmu. Apa? Sakula nang wirai. Ah. Sakula simpen pinjem iki lho. Eh, iya, simpan pinjam dah. Eh, tapi akeh pinjeme timbang simpen. <laughs> Iya, iya. Kandik saiki saran kula panjenengan kanggo nyambut gawe, nyambut gawe ya. Iya, usahno nang ngene konveksian lho. Konveksi, gampang. Dondom-dondomi lho. Iya, bagian lumpuk-lumpuk no gombal barang kok iso ya nek komja. Iya po, digawe lamun. <laughs> Kon niku, kon niku. Kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lapo ngumpul lo gombal Kain-kain iki lho, lek iso jahit barang lak enak ta. Nek jahit iso potongan apa iso. Kon lak iso gawe jaket. Hah? jaket. Oh, nek jaket aku, garapanku. Bisa, nggih jaket iso. Enggak betok eh enggak apa-apa. Jae ta. Ah? Hah? Jae. Gawe, gawe. Gawe lah jaket sampean digawe. Gawe tok. Oh, kari gawe. Iya. Oh, iya karena ana wong ado jaket mau digawe bapak. Iya, gelek kepatak ya, Mas. <laughs> Iya, ya tapi gak tahu cak ya. masih penuh keadaan kayak ngono tetep nyambut gak berusaha oh, iya, untuk mengatasi banting tulang mm -hmm. ya mersi inget ya Wingi tak. Ya iya, balak-balak banteng banting. <laughs> Lah timbalane banting tulang wingi aku duwe unce tak banteng dhewe. <laughs> Eh, eh anu kapan kamu tak dolan rono ya? Iya. Tak dolan rono anu. Nek iya. lek ana lebon penggawean ku tak kabari. Iya sik Ya liwat bangkai. Hmm? Bangkai apa ya? <laughs> Liwat bapak. Liwat bapak. Oh, iya. Liwat bapak ya. Jangan anu cu bapak lho, Pak. Heeh. Ah. Jangan enak kok, heeh. Oh, oh. Apa nih? Sampe <laughs> lek bapak jangan enak. Iya, kok dulu bapak ya secara mendalam ta hanya anu cok ae. Enggak. Ya panjenengan penuh nganggep nang mantep ya tak lebok nang jero ati. Testing lho ya. Kita hmm. berusaha. Ya kabeh iki ya melalui testing. Kono gak usah nyambut gawe dadi mertuaku wis. Lah iya kok ngendur mengkurep intine. Ya nek iso tende ana watu. Iya. Turu mengkurep tende ana watu. Alah gak sampai setengah jam lunas lunas. kon niku padane opo ae iya sing ngero bapak turu mumpuret pas hmm. dalan gak kuro gak tak enak pak hmm. tak enak gak tak nyambut gawe apa mulai saiki aku basa karo peno eh, iku terserah lah nek upama nek dadi temen nak mesti basa oh mesti basa anu tiru keluarga besar iya cuma sing tak jaluk peno sampe ngrutuno basa tuwa masih peno tak basani lho ya hmm. gak oleh kon niku kudu pegatan iku ngrutuno taala oh iya gak oleh sing masak wong tuwa megatno pak ya wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki kurang. Lek mantu sering-sering, "Pak, minggat oleh rewel ngono iki oleh gak apa-apa." Gak apa-apa dadi tradisi. <laughs> Gak apa-apa. Wis umum, wis umum. Ana marah tradisi kok umum iki. Eh ya, umur pernah iki piro? Piro? Eh, Cuma sudah lek lek ngomong mulih kok merem-merem kok. Kayak ula. Gak tahu kelebon coro. Kok dhewe ngomong kok. Kok gak terang ta? Ganti hmm. tempat ganti pak wis ini kudu kudu kudu gak terang ya kudu gak terang ngono sih nanggung sim main penipu lo bapak itu hubungannya luas tak gak percaya kalau sembarang hilang ditanggung sembarang hilang eh, sembarang hilang tak urusanku elek opo nulung wong tapi mesti mesti gol ya nek metu <laughs> wis sah iku kabeh lahir sangu. Bapak <laughs> Bapak lak supel penjabat-penjabat iki. Tapi kan eleke pokoke wong kan apik ya. Iya. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing ramah tamah. ana istilah wong nandur apik, nah, kudu cukup apik. Dene metu elek bejane arek. <laughs> Lho kan nandur apik mesti cukup apik. Iya, iya. Dadi wong nyen nyuwun kudu sing lemes, Bapak. Ah, ah. Pak menika tim menika ah. e, terus pundi? Terus pundi Lah terus kasar lah terus ya apa yang jadi tolong iya apa mana nama wong suki pak kulo lo nah, lemes kan ake iya iya kan sampai kurangan sandang ah. tangan <laughs> iya iya iya iya pernah wis nang pak lurah syukur wis gelek kono dhewe ya <laughs> iya padha padha nelongso lho ya dek golek iya mulai mandiran nang omah ya yeah. jare sampean nang konku. Enggak mikir digugu apane. Lah gak ngono. Jare kok nang mrene, nang anakku. Lek ngliwati e omahku mampira ibu nang no, karo bapak. Iya, ah. mrono. Ibu karo Romo karo anak ya tindak juga. Lho, Romo Romo tambak. <laughs> ya Romo. Kok nyilok Romo tegak apa ini? Tegak keroman ta. <laughs> bacul <laughs> lah yo lah bacul lah kaya keluarga besar no pak jadi oh, romo ibu no ya cek intelek titik ya sudah anu tak kabari ya hmm. ya ya teman ya tak kabari ya ojo lali ini merono mampiro hmm. eh jaluk-jaluk telesan tau apa <laughs> ya isin pak aku eh. telesan ya ya aku wedusnya lho pak ya aku wedusnya dia ya tak balik no piro sih kok tak tol piro ya Lali. Lali. Tak jupuk suwe. Hari 15 dite balik maneh. Salahe dhewe gak dicancang ya. Salahe dhewe. Kak, ngene eh. salah ya. Nek hmm. didol-didol lah kekurangane jaluken. Iya, wong iki dadi cek langgeng. Dadi sampe nyireni wong. Iya, dadi cilik peno ngono lho. Iya. Dadi salah siji termasuk blacklist. <laughs> Iya, iya. Iya bener-bener. Hmm. Eh, ya ya. Iya. Hmm. Wah, anak penek wae, Cak. Lho, kon iki apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa advertensi? <laughs> Lebono pramugari ta apa ngarep ayu ayu Biyen nak kape tak lebono pramugari bagian kapal udara. Terus ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh itu. <laughs> Wedi aku. Oh, nyambi ge sembarang kadang-kadang masih ana ambene ya kecelakaan ono, Pak. Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang margo. Dhisik bojo kena turu ketiban hmm. gendeng ya mati ya. Iya lah, ya apa tepak pelingan iki. <laughs> Wah, kok dipacak. kaya ambek kon yo badhe mangkel tok rasa. Kone kan duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. <laughs> Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk eh. Mangkane kon aja ngeropel-ngeropelan ta. <laughs> Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. <laughs> Apa iki? Lin Kaspat. Terus iki mesti mundak. Iya panjene. Ana sing aran kon ngeli Kaspat. ana sing celuk balik pat balik pat cepat dewan sangkane wis cepat wong koyo aku iki lho jenengku kuwi luas ya opo jenengmu lho bener safari ya safari dari jeneng pasaran iya tapi luas kok iso luas delok ono safari penerangan lumon kon sokran penerangan gak ono sokran kanggo banyu ono <laughs> iya ya apa nyambut gawe Sopo? Wis kanca dhewe ku wis waduh. Rewel. Rewel sak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Ah. Bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garpo malor kok iso. Eh? Apa? Iki garpo malor iki. Oh, mak bojo lalas ya? Iya. Sak tak cerewet ya bojo lalas. Yo, perak mosok rek. Padahal tukang batu nek perumahan ora oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iki yo apa bayaran 2500 kuli. Tukang 3500 gak oleh mangan. Mangan jopo coba. Tapi oleh serawut. Ya. Iya, kon mangan pohong terus berondoli kon keren. Ah, kon iki pokoke sarapan lah. Sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Bayarane kari-kari ae. Yo omel dimareno ta enggak? Wis bebas. Kadi marek lho. <laughs> Kon iki blonjone kuwi wis piro dhek iki? Saiki nyambur semen didik ae. Sing akeh kapure. Eh, lah omel lah kata di setahun. Bapak oleh rong. omah ambruk. Oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. iya kok niku wis gak prik manusiaan blas kok niku lha aku nyambut gawe kok kuati ae campurane 6 siji 6 siji Nek iki iki sing 6 iki sing apa? Lho, 6 iku semen, siji iku pasir. Oh. Ana ah, ngono siji, siji ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon iki. Ya apa mah gedeng ngono kok dikeki otot-ototan bersih ya apa? Jibur iki yo njaluk utangan dhuwit. Kayak pager aku rungu. Ya omai sih, gara apa omai ku? Heh, kita bantu ku sepeda motor. Eh, ini, <laughs> lu cari kayak nggak bosi ada? Tuh kok Potongan lima lima aja. <laughs> Cari ngomong ini, tuh sepeda motor sih minggu seminggu wis kado rusak. Iya, kayak lu romai sini sepeda motor. Sepeda motor no kado ti. Iya, kadang-kadang kan suarane berbet berpet ini. Iya. Cari ku selaketir e. ya. Oh, pas selaketir? Mengarani gusi ya busi. <laughs> di kamar itu sih banyak yang gak tahu itu kendaraan nih. Nah iya tapi wong busi ku dia harus ngerti nih, mau busi. Keren. Saya sih umum-umum wong laut itu bisa jam apa tuh kan? Jam apa? Iki di kono setengah limo. Ya kono busi anak itu. Iya apa? Tapi anak tuh lah dewi. Kono busi anak itu tuh lah. Kono itu tukang batu tak? Babu kan nih. Yang penting kan oleh tuh lah. Oh, oleh tusla. lah. minggu ini canggih ini ngelembur. Kon murah jeding. Iku bagiane kono dhewe keran, tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho, ngusungi watu sing duwe omah tak ngusungi. Lho. Lah sing ora jedeng aku. Sing ndi niku? Iya. Lho, ambekane ngkrok-ngkrok iki pisan. Bapak apa penuh ngusungi watu apa? Bapak becek mati kok. Ayah, kalau kasih dikailur gawe, tanda basman gak ada kan lah. Iku sih. Lah apa sih? ala ala Masa aku sih magri. Ha ha ha. Ya aja aku kaget ono setan adu-adu. Konmu ora bonmu ya? Eh, bonmu sih ora. Konku mek 10. 10. Kok 6 dino bayaran iki piro? Bayar aku 2500. 15. 15 kali 5. Eh, Lah kan lima kon wingi utang aku 7.5. Tuh, berarti kon balik aku 2.500. <laughs> Lah bulet jane kok iki golekane bulet tak oh, kan. Utang maneh. Iki oh Gus iki. Utang maneh. Iki rodok ketel iki. <laughs> Jadi kok duwe lah kok. Iya kata-kata kamu dempuk barang. Mei, mei eh. iku soal 5. <laughs> Alhamdulillah, alhamdulillah. ana titik pangan titik hmm, ngake pangan ake iya entek lah <laughs> tapi itu bang batu ini kok sampai lali kan baik kepegawaian sing rutin ya betul ah, nggak harap kusen ya bawa kan kenal kusen ini kusen kita agar eh, pak gelem ngomong kamu sih kenal lo lah ya kenapa kusen kok Pak pringis ini sendiri kan Maksudnya ya apa sih? Kusen ini harus tukang kan Dewi Menurut Lho, gak ngongkon aku. Kuduku seni, kuku seni lawang iki lho. Saya <laughs> kan cak kuseni dandani omah. Dandani omah. Oh iya. Kuseni kuwi dadi londo panjenengan persis. <laughs> Ya. Iya, aku kan balung bendo lah. Ah, iya, persis dadi londo. Kuseni kuwi benakno. Nek gak benakno tambah suwi tambah budek kuping arek. Kusen lawang kok kon Iya. Budak saiki ta? Iya, cetek kari. Hmm. Wis kok sing duwe ngapa kuwi? Apa sing duwe jeper sae. Iya, ayo. Ayo wis. apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kok aku iki. Wong sing arep tak rungono enom anak tapi. Tertolong ngepur yo eno wak. Iso dolenan gonggo minum sedelan sembarang. Bar sing kari iki malu. Sing kari aku iki malu tabuan opo. Satu kang ngerti tabuan, tapi gending be. Iku lah gending legrek kae. Iya. Gending sampel Ngerti ya? Terus saya wong saya yekil. Ngawur ya jiat. Foto ngamu. Aku ngerti nek kon mester. Kali gending roba iso ngrusak ya iso. Tapi aku gak enak gending kok ngene yo pantesen nah. Tak bluki lulu pantes. Wah, arek kok karepe dhewe ae. Kok gak sungeneng ningmu ta? Iya. Gati, kok satu ngawur ae ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak iso ngerti ya wong kok ditau tukono kemejan ngono kok goblok iku pringisan nek guyu kok lompong kan mundur ae ya diat aku dhewe bingung rasak urip Kak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangan kok dirasani wong bojo tapi repot nek bojo iku anak ati titik ngono aku diusir kok terus jobo Kok mangan sak mangan yang ngono, Dik? Iwak kok pancet ae. Ah, sapa ta? <laughs> Ambean se wong ambe bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang gak apa-apa. Eh, man. <laughs> eh, iya. eman barang. Iya, Dik. Lho, nek panjenengan gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta, Rek, ah, ngono ah. Lah katene nyapa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter banter kon rek. Nek banter banter kon rek. Lah iya. Ya bare. Ambekan sampean mbok yo nyebut lho. Delon tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndelok dulu. Mosok lali. lali nek aku gak lali. Lah iya. Sing ndelok e brengos sampean disian iku lho. Brengos sampean disian. Lali. ya apa? Kok iso kaya ngono? gak ana kocan duwolek i lah iya ngocan nduk somor, kok gak kejegur lah apa ngocan nduk sumur kaya wak gadul lah yo ngono iya sampean gak mangan ta eh gak mangan yo apa sih Lah sampean kepengin iwak apa lo? Biasae, aku nek mangan iku awak wis tuwa, hmm. untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya. Oh, njaluk sing anget. Iya, sing anget. Ah, iya, karwane. Engko tak golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto. Rumah sam lho ya apa sih kok niku dakno? Aku cilik wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya, iya, iya, iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok. Apane? Apane? Apane? Aku gelap moto gelap korek ngono kok. Ah, apaan nih? <laughs> Ah. Korek iku lak senine ah. ta, sawangane. Ah, Alah, nek aku mari korek sampe nyong glibet ae ngono kok. Ngorane glibet aku butuh korek. <laughs> Ya apa omahe kok tak lerekno iki sawangane mantra. Kata tak lerekno. Wis salah kok siji ambek aku itu tukang siji kon. Lho, ngene wae. tukang-tukang kuapi. Aja ini. Iya nyambut gaya ini cek serga. Iya tapi kan ngelipet cek nggak usah pari. Oh, <laughs> ah, oh, oh, oh, temburuan ta. Oh, kata temburuan kok narik gosong ngono kok. Apa <laughs> oh, oh, oh, Ah kon? Aja ngomong ngono loh sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, batang ada cari. Cari apa apa sih? Bapak apa? Aku liwat tuh iring abu, aku tawani belas. Bapak Lha balik-balik nawani sampean yo bosen. Lho bosen. Bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Duh. Apa ah? Oh? ni. Oh. Ah, ora ya takno. Apane sing diomongno sing gak enggak. Oh, Samen kok jaket temburuan, tuwek ayo sing rukun. Karep ya rukun karep. Lah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Ay, eh, oh, eh sapa kok apane? Ah, sampean ta, Cak Sapari. Lho, kamar mandi ketek <laughs> bisa nikah karo apa bagus rusak rusak karo kene men eh kok gak keliru takoni iki kono cuk mepet ae <laughs> <laughs> Wah. Gak apa-apa, wong metek bolo dhewe ae ya. Dhewe ya. Heeh. Semene wis entek yuk. Oh, wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Lha dhuwit piro sih butuh dhuwit piro? Ya wis gak akeh ya 500. Wis gampang kok ngomong aku, gak usah ngomong. Semene piro 500? 500000. Heh, 500000. Wah, keri. Apa kan? Ya tuku TV kan. Apa kan? Ya tuku TV. Lho, ngene lho, Cak. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Butuhane lah akeh ta, mesok semen tok. Oh, watu. Oh, watu ya ya. Botol kurang. Lah sing ajeng butuh watu maneh ki. Nek iki wis iki kanggo slop iki. Oh iya. Kanggo nyambung irung iki. Eh, <laughs> Ke nyambung irung ri. Lah iki lan irung-irungane ta, butuh cet iki. Iya, tapi iso dadi domongno irung ri. <laughs> Perasaan sing diomong. Tekel, tekel tuku keren, tekel. Eh? Tekel milih si putih jare ini. Eh? Wombong lho putih sing. Iya. Oh, iku klompo lho, sing marmer iku. Eh, iya. Eh? Iki borokane pira njaluk marmer barang <laughs> lho nek iso ya ngono dhewe iya. sing apik omah iku, ojo hmm. sing elek. Lah sementara <laughs> yo meja kan dicocel iki. Lho. Marmere dijopo. Niku wis itu tok. Tak sasakan tari bondan malih. Kok kan, kok iku tukang tang rusak. <laughs> oh, peringisan. Ojo oh, no. Eh, iya, Pak. Kan ojo ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Wah. Oh, kena ni ga sing. Apa sing tuku sepeda motor? Eh, tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe yuk. Siapa? Ngomong ae lho. Ya. Gak atiku siapa? Oh, kena ni lak sepeda motor mana ta? Temen ta? Iya. Sepeda motor apa iku? Sepeda motor wedok iki Eh, lho, tegese aku aku ngerti lho aku. Bebek, bebek. Ngomong ae mbak terang-terangan. Iki lak wedok bisa. Apa iku kok tetek sampean kon santen kok omek apa? Lah gak omek maneh kon gejai telon safari. Telon safari kok jejet kok dukno. Ambekan saya gak ngonone ana wong ana tuku kendaraan sampean kok bingungi. Gak bingung mana safari lho, mega safari. Kayak iki apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya wis eling ya. Apa digawe ngene ae kok jeding ngene. Oh, ngawur ae. Lah koyo kolam bulian hutan. <laughs> Lah iya apa diterus oh, ana enggak? Aku jarung mung gak ada jarung ngene ae. Dukure gak pian. Mati kok kok dicolok iki. Lah dicolok apa sih? Lah dicolok anakmu ngono ngono bocor lah karo ah. perlak apa? Perlak. Eh? Ditutupi perlak ae. Prauto ah. Sana tek eh. dhewe.

sakmene ra. Lho iya tak cok mepet ngono, <laughs> tolong oh, rada ado ta. Oh, boleh yumu celolowan wingi. <laughs> Kalau ini loh, ya apa? Ya karo kowe ya, tak sana kon sisan ngono timbang oh, iki pakai nakun ta. Dikekno ya, nek kon masakno, gak takekno. Omar sing arep kon sih. Iya ya. Kari kabeh ndukur durung. Lah aku iki kali pesen balungan. Ngono lho. Oh, pisan pisan gawe nglori, kan? Hmm. Kari balungane. Iya, balungane. Wis serana sok keren ae. Nek kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing api ya dipaku bengkong kayulin. Lah tetek paku. Nek ndelok tetek paku ta ya. Lho, sing bengkong ge paku cicokmu. Ada lho kayulin golek. Oh, iki sak gak lho. Sing genah ngono lho ngomong iku. Sure kayu. Awet. Wani randu, wani randu, wani randu. <laughs> Ri. Cuman iki telor. Wah, duwe klompen Ri. Wah, iso eklek iku. Kan gembuk Pak Konan. Gembuk gembuk. Lah kaya gembuk kaya gembuk kegermu kono. Ya iku nek kang ngene lho, sesene gak meranti, ya ta, kamper, duren. Sing api uli niku mang. Aja uli niku aduh. Ki bali papan. Ya iya, uli bali papan kok. Aku kari wong dino kono. <laughs> Wis hmm. kae usah kayu biasa Kayu biasa e. Kok jare aku nang ya. Eh. Gorong awakmu golek kayu sing ana telutune. Ha, tanpa disolar. Ha ah, nek ngono aduk golek sing ana telutune kuwi. Iya, iya, kayu kayu karet iki, kayu karet. Heh, kayu karet. Jarak iki, jarak iki. Ana telutune ya? Iya, jarak. Iya, gaene delik. <laughs> Aduh. Apa aja boleh terutu terutu. Wah, aja. Cek kuat, cek kuat. Ngomong itu sing genah. Iya. Kok begal cek. Ayo sing jare. Nek ana telu terus terus yo. Iya. Lah iya kok lagi digalang dite kan sih. Iya iya iya. Tekor nek tak sarana kon. Lah saiki kudu dik pira kon? Hah? Dik pira? Biasa 200 cek. Hah? 200. Lah iya lu kono 500 cek 200 paling pecah mati. Lah kon jaluk kono geong jaluk kene. Eh, eh, kon sak aku gak jaluk. Lah kono madono kok cap jiki ngene madono. Kok dhewe-dhewe ngene sih? Lah penane karo undingan kok wedok kan gak enak. Iya tak rundingan, kok njaluk aku. Lah dhuwit saiki benae ya, Cak. Hah? Benae 200. Iya njaluk jumbo kono kok gowon duwike ya. Ayo melok. Yo ayo melok. Oh. oh, iki bojone kok ngawur. Ngawur ae tak kono. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak kok sangkan aku iki. Iya bener. Kon ngomong ayo melok ayo engko bengi disengi ora bisa. Iki melok ae iki. Yo gak nyakek no to, nyakek no. Nyakek, sampe nyakek no ayo. Balungan wedok nyakek. Dani sampean wedok melok iku tukune oleh murah. Lho, ta melok mari. Lho melok nek kapan pae tayu. Ah, pae tayu. Hmm, tambah murahan maneh. Iya, nek ngecek kok bisa ngono. <laughs> Kono biji pancet temburuan. Perlu oh, tak banting kapan ku. Wong bojo dapuran kok dagangan ngono.

Uben ben dawa ya, lek kala butuh se dawa ni. Iki eh, gak ben dawa ni. Lek mari omay. yo mae. Wis segera ta iki. Ya segera iki ke dimarek nang rekaman e. Aku turu ndi. Eh, ya iki, ya iki dimarek. Oh. Iya wis. Iya saiki ya. Betul ya. Iya yuk. Lupa iya. Panjaluk de. Iyo. Kasihan nah, Melo Sabalina. Melo isan telur de. Melo ya gak apa-apa sih. Oh, mesek kok lu. Eh, Melo kira apa? Apa-apa rong dino kuwi tak ulih namane pas. Wis, iki mau oleh kok gending sengkleng. <laughs> Wah, kamu rae. Ayo udah lah. Yo yo yo. Waduh, laki Wis, ya nguntal ati ngemplo ati goreng ati. Ati ne sapa? Sik tak bacok gegelmu kono. <laughs> Bacokno. Sampeyan niku wong urip ku enak guyon, gak gampang gelisah. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atas sih disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. ndi? Halo, masuk, masuk. Masuk. Ah. Enak ngono, kon masuk. Ya wes aku masuk. Masuk, aku masuk dhewe. pasaran ini lagi ya sepi banyak. Sebab awak dewi melok pasar sore ke. Kok pasar belauran rame. Pengarani kartu oleh memang gak bener temen ya. Urusan jaran nang jalan kepal. Eh, sama salah nih kan. Nun. Siapa ini? Eh, siapa ini? Eh, ini wong ya sudah tidak turun. Kowe kan wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Delokne kok peteng yen padha mbek aku. Ku pancene potongane mesagi. Delok kae, nek wis iso ngoceh gendilang ya. Wong wong wis dadi kok jane. Oh, cak blontang. Iya. Kono omah cak. Iya, kok nekem ae. Iya wayahe anggrem kok. kon iki ya apa kon iki ya iso kok dikem-dekemno yo kak ngono kok lungguh wae kok kak keliling-keliling ndole eh, objek iya biasane nang gonku biasane kon iso ukuran bae secara kebenaran iki mang ngono omah iya yo biasane gak tau ono omah ku ya wis hmm. objek iya tenaga penuh saiki yo mali sehat ya sehat yo apa apa koyo bekingke kok sehat sambil apa bare kak kok kok tambah koyo profesor profesor lah wis tuwa sing kenek lak pilih ngendi <laughs> kok niku gak ndelok ra. Kan ya. Iya panjenengan mikir oh. setiap hari ini mm Iya iya iki mang aku rene mbok soker mau perlu nih Cak. Ya cuma mampir tok ta. Loh, wah ala apa mampir tok ibu Aki ado-ado peno tak tarani iki jane aku ya perlu. Ah. Iya. Dadi nek ana rezeki cicik ngene ya bener tak dumi Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ana oma. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kon kon anu nyingkir. <laughs> Aduh, kok ngono. Kok nggo ya Ini takon yumu. Oh, nang pasar. Oh, Setahe kon perlu yumu apa perlu aku? Yo perlu kena. Iya. Nang pasar apa? Hah? Nang pasar. Yo golek bahan. Ora apa-apa golek bahan. Yo biasae lah yo blonjo ta. Oh, blonjo. Enggak wong takon gak. Sakulek anje. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulaan apa biyen? Biyen kulaan kain gelek-gelek diingat nopo ya. <laughs> saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iki waras alas. Tapi yo gak kabar iki ngono-ngono iku ri. Iya <laughs> aku dhewe kok iku. <laughs> Masa sepi-sepi ana enak omong ini kok. Iya biasa ini ya ini mari ngomong rong kecap belum kecap kopi teko lah. Oh, iki nang rene wong bojone gak ono. Mana kopi ta? Hah? Butuh kopi mana? Mestinya aku ingin narik kan? kopi. Kan lah gak wacun. Apa? Kan lah gak wacun tuh kopi mah. Kan no. Loh, topi wis rusak. <laughs> topi. Topi, kopi, kopi. Kopi kon gawe topi. <laughs> kon jangan no tempilir ta ya. Ini lho Cak ya. Iya pak, iya pak. Iki mang aku lak nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone cerakan dhewe kita. Oh, sik pancet melek iki. Iya, ya melek iko ya cerakan sing iko lah wis ta iko. <laughs> ya kawan ya, ngomong. Iya. Arek arek sing berunge lah. iya iya. Eh, Kok kerasan kan barang? Eh, nah, tangan kau nol kancane yo gak kerasa. Tapi yo kerasane ndelok sing wedok iya. Terpaksa wae dhewe. Ah, ah, terpaksa hmm. ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangan sing lanang. Iya. Mantep, mantep iki ngene Cak Blontang. Ah, mantep sing wedok nang awak dhewe iki yo dianggap koyo keluarga. Ya koyo dulur hmm. dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Hmm. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahi. Lanang ganas kok sing lanang iki. Duh, ya kon jalu tolong safari apa? Apa? Sing lanang kon mateni. kok dijung? male urusan ya. Oh nyambi gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebas sik kongkon iku, sing lanang iku. Iya ya. Nyambut gawe tukang batu engkon ngedusi asune. Lah mesti pantes iki. Ngono saker yo gelem ae. Gelem aku lek tuslah. Lah pendaftarane biyen ya apa sih? Eh. Lho, ya. melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane piye? Nyambut harian tukang batu lho, Cak. Kak melalui cek mater. Waduh. Wah, padahal luar Jawa. Iya nyambut gawe nang gone apa nang ngene iku kantor tak ngene iku ku nyambut gawe nang ngene kuli tukang batu ya wis utono wong saiki tolek penggawean repot ya nek nyambut gawe nek kene iku mesti ana penggawean ya apa engko ya wis ati-ati ngene ya hmm. sing lawas tak dodosi ah. iya botol tak dodosi botol lak lo gur kabeh gur kabeh diko kene ndek nyambut gawe wis bener hutan pokoke ambil oleh ake iya tak perlu didodosi ya apa Omaya Rubono Cek tambah oleh akeh hasilnya. Akeh ketoro di nemen. ane bujuk lah kak ketoro. Iya. Iku termasuk nitili kak. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Kak ketoro, kak ketoro. Saka bener-bener kone-kone ya. Eh, gaji. Tak gaji. Hmm. Mari tak gaji tak cet. Lah kak ru lah. Kak ru. Iya. Mari ku disendain robo. <laughs> Pikir aja kerubuan. Kerubuan iya emperi. E. Lucu nih. <laughs> Menen-menen ya ana wong garap apa tak kandhane kono Iya iya iya iya. Dadi cek utuh ni ya. Iya nak kok pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Mm, iya iya bener. Eh. Tapi ana kumicine lho rek Iya. Kok kerja sama lah. Iya. Lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kok ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Hmm. Gowo tok tok. Lah iki ana kota ali. Oh dikae kali ta. Iya lah terus ali rego sampean kula iso pitungan dhewe ame jragan. Napa ya oh. tali iki nek pernah sampe melayu ya polisi teko ngono lah. Kok ni maling ngancam rek, Ya wis tak urus, nek hmm. perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jare. Lho, aja kuatir. Iya, iya. Tanggaku lho. Hmm. Tak kei balungan. Iya. sampai mati sik ono balunge. Wah, mati nang ngono ya. Lah wis ta. Nang ngono wis kesuwur, ngono tak blontake wis kesuwur. usaha-usaha balungan itu panjangnya temen dong, lah pilihan. Pokoknya duit ke rekening cak ya, nanti saya oleh biro terserah sampean. Iya lah, gue pekoron dong, karena gue tak disutir, sih. Iya lah, sih ngelak lah apa tak kirim dong. Iya, ada pilihan sih nanti bisa. Iya. Nah, gue pernah butuh biro, regane iya. Iya, iya. Gue hitungan sih, dong, karena. Tapi ini apa, terima perangko saya, wah. Pak, wis, kate wis. wis padu ngono kok iki cuma diono kono iki tak kirim artine perangko iku wis teko kono oh ngono ta oh tadi sak kendaraan ya lho iya wis tak tanggung wis isan ya kok perhitungan kendaraan ngomong aja iya iya heeh nek ngomong aja ambek sing lanang wis wedo ae gak karo karo ta lho oh, sing lanang iku pelit sih kebetulan pernah-pernah ditenggeng Ya apa sih deh? Jadi aku merono, kudu metuhi sing wedo. Ya nek soal rego iku lho omong ana wis wedo. Gampang-gampang. Lah yen aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedo. Lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku. Enten ana meseme sing lanang. Kok nek kapan sing lanang mesem penom mlebu. Nek pokok sing lanang arek eh, eh. Iku metu jam mlebu dhisik. Eh, nek sing lanang Ngojo mlebu dhisik. Apa sebabe? Eh? Apa? Oh. Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu iso mlebu. Enten ana mesem. Lah padahal aku mrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi mopet op nama gitu. Ya eh, saya. Hah? Dhuwit ki tampon. Dhuwit ki tak terima satu second. Hmm, satu balungan tak wis dia rono tapi pilih sing api-api iya iya gendeng ta <laughs> ah koni kok nek gak percaya gawon dhewe iki gawon iki sokane ngono aku gak enak lho iki secara gak langsung curiga kok baca baca surat ya gawon gak temen dah dekat tak kok kabeh ta gawon satu sing saya kok tak sini Nah, Sik durung oleh barang ya pun wis jalu 50. Lah iya kok koyo gak percaya bare aku. Lah soal e wong iki jeragan iki jeraganku iku percaya ambek aku. Lah nek abike iku pilihane percaya ambek aku. Wong mampu ya. Ya aku gak percaya awakmu bare sapare ta. Iya. Apa ngentek to dik 150 piro akeh dik 150. Iya iya aku percaya. Amben iki lho tuku. Gak pernah turun di. Bapakku kelesetan dhewe, Pak. Oh, amben kali situ didol nyisan. Kok gak percaya kon iki. Wis ta? Wis saiki. Ah, Sok kuwatir tak kirim. Kirim ya. Iya wis sur alamate. Nun yo alamate. Ah. Hah? Mamula dodor nun ta. Wong gak jelas ngene lho marang apa Lali ya kan. Eh? gedung turi gedung turi gedung turi ya gedung turi oh, gue tak kirim rono <laughs> kok lah kado kono gue tak kirim rono eh montor iku aku nyawa lho iya ya untuk pitungan aku no gue umet umet tanah si robo ya eh? gak tabrakan ya wes ya ya kirim tak kirim yuk gedung turi gedung turi sampai lo melebu wes tak gagangnya dilebat no iya ya montori iku kon sik nang nek jupire ditawur wong oh ya ono embung ae cak ya wis saya bareng ngambek penak golek iya iya iya iya aku terus golek ayo pinter ayo pesen aku wingi. Wis Pak oh. ya. Oh, tak pesen wis kok dilungkas teko wis. Ya apa dilungkas? Tapi api ya. Ora ngguri. Tapi kuat balungan ya. Hah? Kuat balungan. Oh, pilihan kok. Oh ya wis Eh, Wis kok ngomong ke dhewe. Lah iki. Lah iki trekane. Iya. Ya wis ngomong ke. Oh, ngomong enggak sama mriki. Sampai entar jeme. Nggih. Nggih, mbon enten. Kok gak iso dilerekno. Nah. <laughs> kan gawa kuncine kok. Wis eh, tapi wis leren. Wis leren. Nek kok leren, kabel tak ujet ujet. Oh, slet. Kenapa? Wis, anu sapa kan? Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Ora bali ngene. Apa niki napa? Wis. Ya, Mpun ya? Mpun. Sama yang anu ya, cap lontak ya? Nge, bener. Nah, yang mpun, udah cap riki. Sama yang cap riki. Lho, sing angkat masuk kula. Sing latar ae kono lho. Sampeyan salat latar mawon, nang diitung sing genah. Perkara sampeyan dekek latar. Sampeyan dekek turon urusan sampean. Lho, lama se cukup dekek turon. Eh, latar ya, latar. Lho, oh, tak kalau dulu. Tak langsung lho, sebelah. Tak kalau dulu, tak dulu. Lho, ngene gak api. Api-api ya. Pilihan ya. Eh, pilihan kon tak tutur ya, apa? Balunya badak. Kuat. Alare. Rane. Apa? Wah, jelas iki. Yang lagi ne sokan safari. Siapa? Dadakku Pak pengen balungane omah. Dadak karung mang balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bacul. Iya apa itu? Sing eh? badak kuat sing Wah, sing badak kuat sing badak kuat. Maksude balungane balungane omah lah kok kenal balungan balung-balunge kewan iki. Lho kok gak mekas balungan? Kata balungane omah. Lho kok ora sapune omah kok. <laughs> Kok iya apa ini nih? Jadi balungan Iya kan? Kamu lo kan gambari sing mata nggak berarti. Tak tahu siapa Mang guru mana ke ono omai? Lah kado pesen balungan. Iya. Kamu sih kayak balungan ya baca. Oh balungan ini oma. Kamu aku sih rugi. Hup persoalan ini meningkat kita hukum. Bukan terima lo. Iya mesti dihukum kok. <laughs> Pernah malah kesmasku. Ya wis diokom. Wah, blontang iki. Lho, lambene tipis kok selo. Nek ngono cepet cemplung. Oh. Lah sing kok bisa apa? Sekarang ini penipuan loh, Cak, ya? Eh, iya. Aku lapor polisi, hmm. hmm, oh, <laughs> tapi kantor polisi masih diucut. Eh, jadi diucut. Wes kena, Cak, kita tanggung persoalan ini. Wes aku yang jalan kayu, gue duitku, wes. Duit, duit, duit. Tak tarok ya, kena. Tak tarok ya, duitku. Oh, balungannya omong, kayak balungannya kayak omong, tak pernah kayak lo. Lah terus balunge tak gawe nganggi. <laughs>